Pilcher d'Pressekaart oder net? Vläicht ass d'Äntwert ganz einfach op déi Fro. Et muss ee kucken, wat ënnert dem Stréich erauskomm ass. Den Här Lunghi ass net méi do. A wat war, ëm wat ass et gaang? Dass jidderee wollt dem Här Lunghi lassginn. Wéi den Här Lunghi säi Mandat sollt verlängert kréien, ass e Méint laang humiliéiert ginn, dass en am Onkloer gelooss ginn ass, ob en et verlängert kréich oder net. Du krut en eng, esou e Comité praktesch, eng Gestion contrôlée fir d'Nues gesat. Krut de Budget fir nei Wierker ze kafen gestach am Kader vum Zukunftspak. Deen neie Conseil, deen dohinner gesat gouf, dat war laiter Leit, déi vun der DP dohinner gesat gouf, fir dee Musée, géint deen d'DP wor, deem eng aner Nues ze ginn, nämlech iergendwéi eppes. Mondaine, esou e bëssen esou wéi de Croix Rouge Basar wahrscheinlech, an déi hunn e gëissen Deel vun hirer Zäit drop verbruecht, fir den Här Lunghi weider ze humiliéieren a seng Tâche onméiglech ze maachen. An 't ass elo duerch e Gléck vun enger Emissioun vun rtl, ass et gelonge fir datt den Här Lunghi zum Schluss keng aner Issue méi gesinn huet wéi ze demissionéieren. An dat ass dat wat déi allermeeschte Leit wollten. Datt elo rtl elo e bëssen am Kräizfeier steet fannen ech eng ganz gutt Saach, well et gëtt ëmmer gesot et soll ee Medienunterricht maachen. A wann d'Leit gesinn Datt Tëleesemissioune manipuléiert sinn, fannen ech dat vollekspädagogesch eppes ganz Positives. An ech fannen net, datt weder d'Tëlee nach de Radio nach d'geschriwwe Press, datt déi sollen an den übleche Korporatism, ënnert deem se dauernd d'Leit zréckfalen an do probéieren sech ze verdeedegen, dass si alleguer Chrëschtkannecher wären, mee ech fannen dat gutt, dass d'Leit geléiert ginn, skeptesch mat Biller ëmzegoen, mat Press, mat Medien, dass un eis fir eis Tâche esou gutt ze maache wéi et geet, mee mir sinn och net iwwer all Verdacht erhaben, an et ass positiv, wann dat d'Leit un engem ganz konkrete Beispill gewuer ginn. An de Problem ass eeben, dat huet e ganz gescheite Mann 1842 an d'Rheinische Zeitung geschriwwen, Déi éischt Fräiheet vun der Press, dat ass am Fong, dass se kee Geschäft misst sinn. A bei rtl ass dat natierlech net méiglech. Bei aner, bei engem Deel vun der gedréckter Press, déi och nach Pressehëllef kritt an déi an de Buttek verkaf gëtt, ass dat e bësse méi equilibréiert. Mee ech fannen dat ganz positiv, dass d'Leit do en grandeur nature gesinn, wéi och d'Press manipuléiert.